Начальник готував жеребкування, кому піти по повізки до нарт, які стояли за крайнім наметом. У бляшанці апетитно шкварчали оленячі відбивні, що потрапили сюди аж з гір Лапландії, і коло них чаклувала кет. Ну, нашу єдину даму ми від жеребкування звільнимо, сказав доктор Філмарш. Кет удавано запротестувала. Та він так само вдавано її перебив. Про це не може бути й мови. У кого є сірники? Турбалом і Казіміш Потоцький користувалися запальничками. Решта або не курили взагалі, або ж стріляли в інших. Потоцький запропонував Давайте тягти крижинки. А як їх одрізниш? спитав норвежець. Тоді зробимо так: станемо в коло і лічитимемо до сорока. Потоцький був майстер на корисні поради. Дитяча гра. Є добровольці, сказав матрос, якому ця гра здалася кумедною. Нікому не хотілося вилазити в буран. Тоді я з вами, озвався француз. Усі свої дотипи він розтринкав на ход судая і тепер тільки блимав очима у сутінках намету. Вітер одразу скрутив їх і повалив. Усю дорогу вони рачкували навколішках і ледве дісталися до вже присипаних з південного боку нарт. Собаки щойно скінчили вечерю і старанно кублилися в снігу, лаштуючись до важкої ночі. Жоден навіть не глянув на двох бідолах, котрі не знати з якого лиха змагалися з бурею. Діставайте пляшок дві чи три або чотири, намагався перекричати бурю Булат. Ясно. Жак Антуан дістав чотири пукаті пляшки клабу, на яких зовсім не вплинув мороз, і вони поповзли до крайнього намету. Жак Антуан просунув одну пляшку між застібками дверей. Віскі схопили безпояснені, немов тільки й чекали на цей божий дар. Та в другому наметі, де ночував клуб, уже полягали спати і не відповідали на заклики француза, хоч як він гукав. Лорде, Сміт, Макмілан, ви моральні жебраки. Я зараз розстебну ваші двері, хай вас позамітає сніг. Він і справді почав розстібати, Та Булат його перепинив. Не треба, зірве намет. Вони віддали другу пляшку дону Фернандо з передостаннього намету. І коли Жак Антуан відстебнув полу начальницьких дверей, Блад крикнув Я піду до своїх на добраніч. І поповз проти вітру назад. Жоден з клубу тридцятирічних не відгукнувся. Всі вдавали сплячих красунь. І матросові стало прикро. Він поставив пляшку і сів на свій спакований мішок. Ці люди сердилися, сумнівів не було. Він прислухався, та за шарпанням намету нічого не почув. Тоді розклав мішок і, вдягнений, заліз усередину, навіть не скинув унтів, хоча завтра мав про це пошкодувати. З голоду почало різати в животі і первісне почуття прикрості переросло в роздратуванні. Вони зневажають мене як радянського журналіста, думав Булат. Звичайнісінькі сірі люди, ладні за гонорар зневажати всіх, проти кого їх спрямовує ними ж творена пропаганда. У шаленому лопотінні почувся сторонній звук. Булат вистромив голову, хтось ліз у намет. Ви ще не вечеряли? Жак Антуан помацки шукав собі місця серед мішків. Ось ваші консерви, де ви там? Я вже повечеряв, збрехав Булат. Француз дратував його своєю настирливістю. Ви не могли встигнути за п'ять хвилин. Дайте вашу руку. Я ще не навчився бачити в суцільній пітьмі. Він випадково надибав закорковану пляшку тільки не кажіть, ніби ви вже й хильнули. Жак Антуан таки налапав отвір булатового мішка.